Inşa Allahu Teala bu geçjek dersimiz täze kitap Şeýhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimahullanyň Newakidu el Islam diýen kitabynyň açyklamasy. Öňem bir okadyk Şeýh Fowzan Hafizahullanyň açyklamasyny. Bu gezegem Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimahullanyň şu Newakidu el Islam diýen kitabynyň, Dini bozýan amallar, Yslamy bozýan zatlar diýen kitabyny okaýas. Kimiň açyklamasy bilen Süleýman Nasyr ibn Abdylla al-Alwan diýen Saudiýaň ulamalarynyň bir açyklamasy. Elimizdäki kitabyň altynjy çapy. Bu kitap bize nämäni öwretjek bolýar? Gysgaça birki sözlemem bolsa söz başy. Ýani hemmä mälim Her bir ybadatyň emele gelmekligi üçin we kabul bolmaklygy üçin talap edilýän amallaň, şertleň bar bolşy ýaly, şo ybadaty bozýan amallar hem bar. O hemmä mälim zat. Şu wagt bir adam namaz okajak bolsa, hökmany suratda şonuň namazynda näme Sejde bolmaly, ruku bolmaly, eglim-galym bolmaly, okalmaly süreler bolmaly. We edil ýaňky eglim-galymly namazyň kabul bolmaklygy üçin näme talap edilýän şertleri bolmaly. Seň täretiň bolmaly, üsti-başyň, bedeniň arassa bolmaly, kybla bakmaly. Ine şu zatlar. Edil şoň ýaly namaz ybadatyňy näme bozýan zatlardan hem sen Allahu ekber diýip namaza gireniňden tä Essalamu aleýkum we rahmetullah diýip egniňe salam berip çykýançaň Namazyňy bozýan zatlardan hem sen saklanmaly. Düşündiňmi? Ine şu namazyňy bozýan zatlara näme diýilýär? Mubtilat es-salat diýilýär. Namazyňy bozýan zatlar. Edil agzy bekleýän adamyň hem agzy beklemekligi näme rozasy kabul boljak bolsa hökmany suratda oraza aýynda bolmaly. Dogry dälmi? Özem irdenden agşama çenli bolmaly. We şo sanda-da näme şol adamynyň rozasy kabul boljak bolsa şo agzy bekläp açýan wagtyna çenli Rozasyny bozýan zatlardan saklanmaly. Rozaňy bozýan zatlara näme diýilýär? Mufsidat al-syýam diýilýär. Rozaňy fesada çykarýan, rozaňy näme, batyla çykarýan zat. Edil şoň ýaly, bir adam musulman boljak bolsa-da, hökmany suratda näme, bunuň musulman bolmaklygy üçin gerekli bolan sözi diýmeli we hökmany suratda musulman bolmaklygy üçin Käbir ynançlar kalbynda götermeli bolýar we hökümany suratda-da, beden agzalary bilen käbir amallary etmeli bolýar. Indi şu bir adamynyň musulman bolmaklygy üçin dil üstünde, kalp üstünde, beden agzalary üstünde edilmeli amallaryna näme diýilýär? Rukun diýilýär. Düşündiňmi? Rukun, iman rukny diýilýär. Düşündiňmi? Bir adam musulman boljak bolsa, küfürden saýlanyp, yslama girjek bolsa, bir adamynyň hakynda üç zat tapylmaly. Rukun tapylmaly, Soň şerti tapylmaly we şul adam ölünçä imanyny bozýan zatlardan saklanmaly. Edilýän zat we saklanýan zat tapylmaly şul zatda. Edilýän zat bolmaly şul adamda we edilmeýän zat bolmaly. Edilýän zat ýagny rukünleri we şertleri berjaý edilen bolmaly bir adam musulman boljak bolsa we şo zatda-da näme imanyny, yslamyny bozmajak bolsa, täzeden küfre dolanmajak bolsa hökmany surata edilmeýän zatlar bolmaly. Edilmeýän zatlaram Ýani seň küfre çykarýan sözleri diýmeli däl. Käbir küfre çykarýan sözler bar, sen şony diýmeli däl. Käbir seni näme küfre çykarýan amallar bar, sen şony etmeli däl. Käbir küfre çykarýan ynançlar bar, sen şo zatlara ynanmaly däl. Düşündiňmi? Ine şu kitap bize şo zady öwretjek bolýar. Fik kitaplar bize nämeni öwretýär? Namazyňy bozýan zatlary öwretýär. Rozaňy bozýan zatlary öwretýär. Hajyňy bozýan zatlary öwretýär. Bu Tawhid kitaby nämäni öwretýär bize? Imanyňy bozýan zatlary öwretýär. Şonuň üçin bu ylym ösdürip aýtdygymyz däl, azyndan bir iki ýüz ýyllagy bolandyr. Okadylýan ylym däl. Düşündiňmi? Şu ylmyň musulmanlaryň arasyndan aýrylanyna Iki ýüz ýyllag bolandyr pesinden, düşündiňmi? Iki ýüz ýylyň, näme, içinde birinji täzeden şu ylmy direldip, musulmanlara, näme, namazyňy bozýan zatlaň bar bolşy ýalak, imanyňy bozýan zatlaňam bardygyna ünsüni çeken, şu ylmy täzeden direlden kim? Muhammet ibn Abdylwahhab rahimehullah, ýani üç ýüz ýyl mundan öň, düşündiňizmi? Üç ýüz ýyl mundan öň. Musulmanlar näme üçin şu hala düşdi? Musulmanlar näme, hemme ybadatyny bozýan amallardan saklandylar, emma imanlaryny, yslamlaryny bozýan amallardan saklanmadylar, düşündiňmi? Namaz okaýan adam näme, namaza girenden soň çykýança ýel çykaranok, uludan-kiçiden meýdan edenok, hapa sögünenok, namazyň içinden Artyk edilmeli hereketler edenak, sagyna-çepine garanjaklanak. Näme üçin? Muňa öwredildi. Düşündiňmi? Sen namaz okaňda, namazyň kabul boljak bolsa, şu zatlary etmeli däldir diýildi. Düşündiňmi? Hatda biz taraplar, näme, bir asyr gowrak kommunizmiň eline tebigy gördi, agyz bekleýäni, ylymsyzam bolsa, namaz okamaýanam bolsa, agyz bekländen soň açýança nahar iýenak, suw içenak. Näme üçin? Muňa öwredildi. Birden iým iýseň, içseň şu agzybekli halyňda, seniň näme, rozaň puja çykýar diýildi. Emma gynansagam şu döwür, näme, biz taraplarda önübösen adamlaryň gürrüňi däldi hanym, ylymyň, ulamalaryň bar ýerinde, arap ülkelerinde, näme, önübösen käbir alym-talyp diýilýän zatlar imanyňy bozýan zatlar, bilenaklar. Düşündiňmi? Şoň üçin ine musulmanlar şu harlygyna, zelilligine düşdüler. Näme üçin köp musulmanyň imany, yslamy bozuldy? We özlerem imanlarynyň, yslamlarynyň bozulanyny bilenaklar, bilýänlerem, näme, ýa şahsy bähbit üçin, ýa-da başga bähbitler üçin, näme, aýdyp bilenaklar, äşgär edip bilenaklar. Şonuň üçin biz, näme, hakyky yslamyň gaýdyp gelmekligine, musulmanlaryň güýjüniň, kuwwadynyň, näme, dolanyp gelmekligine, Hä, dolanyp gelmekligini isleýän, höwesleýän, arzuwlaýan talyp ylymlar, daglaçylar, ulamalar näme etmeli? Hökmany ýurtda şu ylmy täzeden öwretmeli, şu ylmy direltmeli, ýaýratmaly. Öňümizden çykan musulmana aýtmaly, Seniň namazyňy bozýan amallaň bar bolşy ýaly, eý, musulman, seniň imanyňy bozýan hem amallar bar diýmeli. Seniň rozaňy bozýan amallar bar bolşy ýaly, eý, musulman, seniň näme, yslamyňy bozýan hem amallar bar diýmeli. Şu kitaby biz. Bir gezek däl, on gezek okasagam az. Düşündiňmi? Diňe bir ýurtda okalan däl, bütin yslam dünýäsinde okadylsa-da az. Düşündiňmi? Aslynda şu kitap, şu ylym hiç musulmanyň ýanyndan aýrylmaly däl. Şu ylym her bir musulmanyň ýanynda birinji derejede bilinmeli ylymlaň biri bolup durýar. Näme üçin? Sebäp diýseň, Şu ylym sen bilmeseň seň imanyňy gorap bileňok. Düşündiňmi? Onda, musulmanyň iň gymmat nepisli zady, malymy, janymy, bala çagasymy ýa imany? Musulmanyň iň gymmat zady näme? Imany. Şo her bir musulman malyny goramak üçin puly ýogam näme Zady ýogam, barly edip, ondan-bundan karz-kowuz alyp seýf edinýär. Dogry dämi? Warata gurdurýar, gulp goýýar, açar goýýar, aryny-namysyny goramaklyk üçin, janyny goramak üçin esbaplaryny tutýar. Emma imanyny goramaklyk üçin esbaplaryny tutanok. Emma hakykatda ýaňky adamyň elindäki bar nepislikleriniň, näme, iň gymmatyna seretseň, imany. Iman baýlykdan, yslam baýlykdan ýokarda, näme, baýlyk ýok sende. Çagaňam ýitse, näme, Sen jennetden mahrum bolup bileňok. Malyň ýitse-de jennetden mahrum bolaňok. Emma seň imanyň ýitse, sen jennetden mahrum bolýaň. Şonuň üçin her bir adam öz elindäki, ýagny her bir musulman öz elindäki nepislik bilen näme, gymmatyny, gadyryny bilip başarmaly. Meň malym ba, meň oglum ba, meň gyzym ba, meň imanym ba. Şu zatlaryň haýsy maňa eziz bolmaly, şu zatlaryň haýsyny men beter goramaly. Şu zadyň musulman näme, Kül-külüne düşmeli, biljek bolmaly. Her bir musulmanyň iň esasy goramaly gymmatlygy, nepisligi onuň imany, onuň yslamy. Onda, biziň iň gymmatly, nepis goramaly zadymyz, näme, imanymyz, yslamymyz borujak bolsa, bolýan bolsa, onda biz birinji bilen, näme, malymyzy goraýan zatlaryň, näme, ugruna çykmaly däl. Birinji bilen, biziň janymyzy, namysymyzy goraýan zatlaryň ugruna çykmaly däl-de, biz birinji bilen, Imanymyzy goraýan zatlaryň ugruna çykmaly. Imanymyzy gorajak bolsagam, şu biziň imanymyza howp-hatar näme abanýan, biziň imanymyzy bozubiljek zatlary näme etmeli, öwrenmeli, şu zatlardan saklanar ýala. Şonuň üçin yslamda ylym näme iki görnüşli bolýar. Bir alym alynýar etmeklik üçin. Ýani bir zat öwrenilýär etmeklik üçin, bir zat öwrenilýär gaýtmaklyk üçin. Düşündiňmi? Namazy öwrenýäs etmeklik üçin. Aragyň wasplaryn öwrenýäs. Aragy tanamany öwrenýäs, görüp gaýtmaklyk üçin. Düşündiňmi? Şonuň üçin öňem bir şahyr näme diýýär, Araftu şerre la lişşerri, welakin litewakkihi diýýär. Näme? Ýaman işleri, şer işleri öwrendim diýýär, etmek üçin däl, öňümden çyksa tanap näme, saklanmaklyk üçin diýýär. Şonuň üçin iň akylly sahabalaryň biri kim bolan? Şer işleri sorardym, etmek üçin däl-de, öňümden çyksa tanap gaýtmaklyk üçin diýýär. Şonuň üçin köp adam pikir etýär, näme, akylly adam diňe gowyny öwrenýän adam pikir, gowyny öwrenýän adamdyr öýtýär. Ýok, ol, olam bir akylyň görnüşi. Ýöne ol hakyky akylly adam däl. Akylly adam ikisiniem öwrenýän. Düşündiňmi? Akylly adam ikisiniem öwrenýän. Akylly adam diňe gowyny öwretýän däl. Akylly adam diňe ýamany öwrenýän däl. Akylly adam Ikisinem öwrenýär we ikisinem öwretýär we ikisinem ýerine ýetirýär. Akylly adam şu. Çünki käbir adam pikir etýär, diňe şu gowulyga dawat etýär, näme etýär, küfür, şirk meselelerini gürlänak gowy adam diýýärler. Akylly ulama, näme, dawatyň hikmedini bilýär diýýärler. Düşündiňmi? Ýok, o akylly däl, düşündiňmi? Olam näme, oň akyly doly kämillik derejesine ýetmedik adam. Hakyky akylly adam, hakylly, hakyky akylly dawatçy adam näme, ikisini bilelikde ýöretmeli. Hakam öwretmeli, adamlar ederler ýalak we näme, ýamanam öwretmeli, tanatmaly, adamlar gaýdar ýalak. Ýagny, Siz, eý, Muhammet ummaty, diýýär, ummatlaryň içinde iň haýyrly ummat edip sizi seçip, saýlap aldym, diýýär. Näme üçin? Ýagny, ýatyp gazandykmy biz bu haýyrlylygy? Yzyndan Allatagala waspyny aýtýar, sebäbini aýtýar. Näme sebäpden Allatagala ummatlaryň içinde şu ummaty seçip aldy, saýlap aldy? Kuntum haýra ummetin uhrijet linnas Ta'muruna bil ma'ruf, görýäňmi? Siz hemme gowulyklary etýäňiz we öwretýäňiz we Tenhewne anil münker we näme münker işlerden, ýaman işlerden hem gaýtarýaňyz. Ine, şu iki sypat bize näme, mahsus sypat bolanlygy üçin Allah Tagala näme, şu ymmaty hemme ymmatlaryň içinden näme, seçip-saýlap iň haýyrly ymmat etdi. We näme sebäpden şu ymmata ýaňky zat mahsus sypat boldy? Yzyndan aýtýar Allah Tagala, Tu'minune billah diýýär. Düşündiňmi? Siz Alla iman etýäňiz diýýär. Öňki ymmatlar hem iman etdi-de. Imanyňam derejesi bar. Ýagny şu ummatyň imany öňki ummatlaryň imany bilen deňäňde näme, biziňki hemme ummatlaryň imanyndan artyk gelýär. Şonuň üçin Muhammet sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Siz iň iň soňky ummat ugradylmakda diýýär we iň birinji ummat jennete girmeklikde diýýär. Düşündiňmi? Musa, Isa, Ybrahym hemme pygamberleriň ummaty şu Muhammet ummatyndan öňde ötdi. Dogry dälmi? Emma olar öňde ötenem bolsa, biz iň soňky ummadam bolsak, jennete birinji girjek ummat näme? Biziň ummatymyz. Näme üçin Allah Tagala bu Muhammet ummatyna beýle aýratynlygyny berdi? Diýseň, bu Muhammet ummatynda beýleki ummatlardan aýratynlyklary bardy. Şu aýratynlyklaryňam biri näme? Haýry öwredişleri ýaly, şo babatda şerem öwretýärdi Muhammet ummaty. Diňe haýry bilmeklik bilen çäklenenakdy, ýamanam bilýärdi. Düşündiňmi? We etýärdi gowyny we gaýtýardy, näme, ýamandan. Şoň üçin näme diýdi, Kuntum te'muruna näme, kuntum haýra ummetin uhrijet lin-nasi te'muruna bil te'muruna bil ma'rufi we tenhawna anil munkeri we tu'minuna billah. Ýa näme üçin Muhammet ümmetine ýaňky häsiýet mahsus boldy, sebäp diýseň siziň iman edişiňiz näme gaty gaýym diýýär Allah Taala. Şoň üçin ýaňky newakyzul iman, imany bozýan, yslamy bozýan zatlary hökmany suratda biz näme okman okamaly. Şu ylym. Diňe bir näme talyp ylymlaň arasynda bolmaly zat däl. Haçanda biz bir ylmy hökmany suratda bilmeli diýemizde hem şu hökman sözi wäjip sözüni içine alýar. Hökman sözi näme parz sözüniň manysyny berýär. Eýýäm düşünmeli şu okalýan ylmy, şu imany bozýan zatlar, yslamy bozýan zatlary prezidentden başlap iň pes gatlakdaky adama çenli bilmeli. Çopan hem bilmeli. Ýani kim musulman bolsa şo bilmeli, düşündiňmi? Ýani prezident musulman bolsa şo-da hökman biläýmeli. Bankda işleýän musulman boldum şo-da biläýmeli. Çopan musulman diýämi özüne şo-da biläýmeli. Daýhan özüne musulman diýämi şo-da biläýmeli. Sebäp biziň iman diýilýän zat pes gatlaňky bozulyp, ýani ýokarky gatlaňkam näme bozulman durýar oňňalyk däl. Näme zat imany bozýan bolsa haýsy gatlakda bolaýsyn şoň imany Şo zady bozýar. Şoň üçin bu ylym hökman nilimi, ýagny hemme gatlaklaky adamlara näme parz? Her bir adam özüne musulman diýämi, şonuň jynsyna, şonuň reňkine, şonuň wezipesine, gatlagyna, baýlygyna garamazdan, şol adam hökmany suratda näme, imanyny bozýan zatlary öwrenmeli. Näme üçin? Etmesizlik üçin. Düşündiňmi? Käbir ylmy öwrenýäs, etmeklik üçin. Emma bu ylmy öwrenýäs. etmesizlik üçin, düşündiňmi? Käbir adam pikir etýär, öwrenilýän ylymlaň hemmesi edilmeklik üçin öwrenilýändir öýtýär. Ýok. Öwrenilýän ylymlaň käbiri edilmeklik üçin öwrenilýär, öwrenilýän ylymlaň käbirem edilmesizligi üçin, ýeriň ýüzünden ýok bolup gitmeklik üçin öwrenilýär. Şu zatlara biz näme, hökmany suratda dogry düşünmeli. Şonuň üçin hakyky selef akydasyna çagyrýan adam, hakyky ählüsünne wal jemadyň ygtykadyna çagyrýan adam, Synlaň. Diňe towhide çagyrýa, şirkden gaýtaranak. Şo selef ýoluna çagyranak. Düşündiňmi? Özüni selefe ýöňkede-de, ähli sünne wel jemada ýöňkede-de şol adam, näme, alyp barýan dagwaty dogry däl. Düşündiňmi? Alyp barýan dagwaty dogry däl. Diňe towhide çagyrýa, äý şirk barýaka öwrenerler-dä diýýä. Düşündiňmi? Ýok, eýýäm bul adam çagyrýan dagwatynyň, näme, gadyryny bilmedik. Özüni kime ýöňkeýä, haýsy menheje, haýsy mezhebe ýöňkeýä, özüni ýöňkeýän mezhebiniň hakykadyny We näme aýratynlygyny bilmedik adam edil şoň ýaly. Diňe küfür meselesini gürledip, näme şirk meselesini gürläp, iman meselesini bir gyra goýýan adam, olam doly dawat meselesini bilmedik adam. Düşündiňmi? Şoň üçin biz, näme selef salyhyň ýoluna özümizi ýöňkeýänler, ähli sünne wel jemagat mezhebine özümizi ýöňkeýän ulam adamlar hökmany suratda, näme, Allah Tagala Muhammet ymmatyny näme wasplar bilen wasplan bolsa, näme aýratynlyklar bilen, näme, agzan bolsa, Şo wasp bizde tapylmaly we şo aýratynlyklar bizde bolmaly. Şu waspam näme? Kuntum te näme te'murune bil ma'rufi we tenhewne anil münker. Hemme gowulyklary öwrederdiňiz, aýdardyňyz diýýär we hemme ýamanlardan, münker, bet, fahishe işlerden hem näme gaýtarardyňyz diýýär. Şonuň üçin biz la ilaha illallah babatynda bir kitap aldykmy, yzyndan hökmany suratda näme, şu imanyňy bozýan zatlaram almaly. Hökmany suratda. Halal öwrendikmi, hökmany suratda haram zatlaram öwrenmeli. Düşündikmi? Haky öwrendikmi, hökmany suratda batylam öwrenmeli. Ýöne näme, haka degişli, halala degişli, imana degişli zatlary öwrenýäs etmeklik üçin. Harama degişli, küfre deňişli, şirke degişli zatlary öwrenýäs we öwretýäs, şo zatdan näme, gaýtmaklyk üçin, saklanmaklyk üçin. Ýöne gynansagam näme, köpçülikleýin adamlaň näme, ýanyna baryp, Namazyň bozulýan zatlaryny gürrüň berseň, kabul etýärler. Dogry dämi? Rozany bozýan zatlary gürrüň berseň, ylymsyzam bolsa, entek dinden hiç zat bilmeýänem bolsa, şu wagtky durjak bolýan namazy, birinji namazy bolsa-da, ine, şu-şu zatlar namazyňy bozýandyr diýseň, kabul etýär. Emma iman meselesine galaňda, doktoram bolsa, on ýyl, on bäş ýyl, ýigrimi ýyl okap berenem bolsa, şu zat seň imanyňy bozýar diýeňok, kabul edenok. Düşündiňmi? Näme üçin? Okabilmedigi. Şu towhyda düşünmedigi şol adamynyň, düşündiňmi? Towhyda, şirke, küfre düşünmedikligi, düşündiňmi? Olar pikir etýär, näme, yslama girmek aňsat, küfre girmeklik kyndyr öýtýär. Ýok. Yslama girmek kyn, küfre girmek aňsat. Şo köp oglandan sorap görüň, yslama girmek aňsatmy, küfre diýseň yslama girmek aňsat diýýär. Ýok. Yslama girmek kyn, düşündiňmi? Yslama girmeklik üçin giden şertleri bar. Yslama girmeklik üçin. Tapylmaly rükünleri bar. Sen kelimäňi çöwüreňsoň ölünçäň, sen hökmany suratda näme, saklanmaly sözleň bar, saklanmaly amallaň bar, şu sözleň ýa käbir amallaň birini etdiň sen dinden çykýaň. Emma küfre girmeklik üçin ýekeje söz ýeterlik. Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem bilen jihäde barýan sahabalar näme? La ta'tezirû fekat kefertum. Näme? Bir söz diýdi, ýekeje küfür söz diýdiler, dinden çykdylar. Kimdiler? Pygamberimiziň terbiýesini gören. Pygamberimiziň bile, goşunyna, özem jihäde, yslam ýaýratmaklyk üçin barýarlar. Ýöne ýolda ýol kesmeklik üçin, näme, bir küfür söz diýdiler. Göni näme, dinden çykdylar. Käfir bolmak, dinden çykmak aňsat. Düşündiňmi? Emma, Yslama girmeklik, näme, kyn. Beý diýýäň, ony käbir adam kabul etmejek bolýar. Şonuň üçin kabul etmejekleri başga mysal berýär. Bir zady gurmak aňsatmy, ýykmak aňsat? Ýykmak aňsat-ow. Düşündiňmi? Emma, şuňalyk zatlary aýtýaň, o tä gapdalyndan başga bir mysal berýänçäň, aly bilenaklar. Bolýa, Yslama girmeklik, näme, küfre girmekden kyn, kynlygyny kabul etmeýän boluň, başga mysal berýär. Gurmak aňsatmy ýykmak diýýäň welin ýykmak aňsat diýýän. Şu jaýy göz öňüňe getir. Şuny ýykmak aňsatmy gurmak aňsat? Ýykmak aňsat. Şutak getirip bir bomba goýýaň ýarylýar göni kül etýär, un edip berýär. Emma boş meýdançaň ýanyna baryp bir bomba ýaranda ullakan minara gelýämi, ullakan bir jaý gurulýamy? Jaý gurlanok. Edil şoňňalyk dünýewi zatlarda-da näme gurmakdan ýykmak aňsat boluşy ýaly, Iman meselesi hem şoň ýaly, düşündiňmi? Iman meselesi hem gurmakdan ýykmak aňsat, musulman bolmakdan käfir bolmak wagt aňsat, düşündiňmi? Edil şoň ýaly, namazy mysal alaly. Bir adam näme etdi? Täret saldy, namaz okajak bolsa bir topar zatlar etmeli, dogrymy? Kybla bakmaly, üsti, başy, bedeni, namaz okajak ýeri arassa bolmaly, eglim, galym, sejde hemme zatlar bolmaly. Indi kän zat. Indi hemme zat tapylandan soň, namazda durka, ýene ýeljagaş çykyp gitdi. Bozulýam namaz, bozulanok. Ýöne ýeljagaş. Görýäňmi, hem namazyňam, bozmagyň sada eken, namaza girmeklikden, namazy okamaklykdan. Şoň üçin, näme, iman kyn, düşündiňmi? Iman aňsatdyr öýtmeli zat. Şonuň üçin Allatagala Kurany Kerimde näme diýýär? Iste'inu bis-sabri was-salat diýýär. Musulmanlara näme pent berýär Allatagala? Musulmanyň boýnuna musibatlar inende näme etmeli? Sabyr ediň diýýär. Namaz okaň diýýär. Soňam näme diýýär? We inneha lekebiratun illa alel-haşiin. Indi namaz okaň, sabyr ediň üstüňize musibat inende diýsem, pikir edäýmäň diýýär Allatagala, ony islän edibilýändir öýdüp diýýär. Ýok. Inneha, ýöne namaz okap, sabyr etmeklik. Näme agyr zatdyr diýip, kyn zatdyr. Megerem, haşiin, megerem Alladan gorkýan adamlara ýeňildir diýip, rahatdyr diýip. Görýäňmi? Iman meselesi, ol agras zat. Iman, agras zat. Iman, näme, kyn zat, agyr zat. Megerem, Allaň ýeňillik eden adamlaryna, näme, ýeňil. We ýene näme, Allatagala Kurany Kerimde näme diýýär? Şu diniň tebigatynda Enna senulki aleyke kawlen sekila diýýär. Eý Muhammet diýýär, biz saňa agyr söz ugradarys, ýagny diniň agramma. Şonuň üçin näme yslama girmekden küfre girmeklik näme aňsat. Bir adam bir hereket edip goýberýär dinden çykýar. Bir diýmesi sözi diýse dinden çykýar. Düşündiňmi? Şonuň üçin biz, oglanlar, hökmany suratda hakyky öz dinimize, imanymyza namys etýän bolsak, Namysymyza degilmez ýaly goraýan bolsak, malymyza degilmez ýaly goraýan bolsak, imanymyza-da şeýtanlar tarapyndan, ýagny şeýtan diýemizde iki toparyny göz öňünde tutýarys. Ýagny jynlaň şeýtany, ynsanlaň şeýtany, şeýtanlar tarapyndan näme, şu imanymyza degilmez ýaly hem biz hökmany suratda goranmaly. Emma imanymyzy goramaklyk üçin näil goramaly? Şu kitabyň öwretýän zatlaryny näme, etmeli-dä. Düşündiňmi? Ýani käbir kitaplaryň öwretýänlerini etmeli, bu kitabyň näme öwretýänlerini etmeli däl. Näme üçin? Haçanda şu diýilýän zatlary etmeseň seň imanyň goranýar. Birinji mesele şuny eden dinden çykýar diýýär, sen etmeseň dinden çykan. Etme şuny. Bu kitabyň hem öwretýän zatlary näme etmeli däl. Şoň üçin näme biz il namazy bozýan zatlary öwretýän bolsa, il rozany bozýan zatlary öwretýän bolsa biz näme etýäs? Birinji bilen Seň namazyň, rozaň kabul bolmaklygy üçin seniň imanyň dürs bolmaly. Şonuň üçin seň namazyň, rozaň kabul bolar ýalak, biz seň imanyňy nädip goramaly, şony öwretýäs. Düşündiňmi? Biz diňe gowyny öwredemizok, gapdanam erbedem öwretýäs. Ýöne gowyny etmek üçin, erbedem näme, gaýtmaklyk üçin öwrenýäs. Indi bu okajak kitabymyzam näme, ady Newakyz el-Islam. Ha, musulmanyň yslamyny, musulmanyň imanyny bozýan zatlar. Näme şu bozýan amallar diýmeli. Seretseň diňe amal däl imanyňy bozýan zat. Näme sözem bar, düşündiňmi? Käbir ynanjam bar. Şonuň üçin newakyz el islam, yslamy bozýan zatlar. Şu zatlaryň içine bir adam götermesiz ynanjy göterse-de iman bozulýar. Mysal üçin. Biziň aslymyz maýmyn diýse. Ýa-da ýasama kanunlar Allaň hökmünden gowy diýen ynanç göterse. Ýa-da näme, öleňsoň direlmek ýok diýen ynanç göterse. Düşündiňmi? Ýa-da näme, belli bir toparyň asly toprak däl, olaň asly nur diýse. Düşündiňmi? Ýa-da belli bir jemagat näme, islese yslam, islese hristian, islese-de näme ýewreý bolubilýär. Ygtykad etjek, kabul etjek zadyny özi saýlabilýär, erk-ygtyýary bar diýse. Bu ynançlar näme bir adamyny dinden çykarýar. Edil şoň ýalak näme? Ýaňky ýalak dinden çykarýan seni ynançlaň bar bolşy gerek. Käbir sözler bar. Diýseň dinden çykýan. Mysal üçin Allahdan gork, dowzah bar, jennet bar diýeňde näme diýerler? Baryp gelen barmy diýerler. Şu söz seni dinden çykarýar. Düşündiňmi? Şu söz seni dinden çykarýar. Düşündiňmi? Baryp gelmeklik şert däl. Şony ýokdan bar eden Allah saňa habar berip dur. Düşündiňmi? O baryp geleniňkiden hem Allahyň habary bizde has näme? ýokarda durýar. Hem ol Halyk, Elâ ýe'lemû men halaka we huvel latiful habîr diýýär Allah Tagala. Ýaradan bilmezmi diýýär. Ýani men men habar berip otyryn, näme şu kabul edeňiz hakda. Men ýaratdym, men bilmesem, kim bilýär onda diýýär Allah Tagala. Şonuň üçin Allah Tagala näme jenneti, dowzahy ýaratdy, ölümi, diriligi ýaratdy. Şu zatlary ýaradan Allah aýdyp otyr, biziň ölemsoň direljegimize. Jennetiň bardygyna, dowzahyň bardygyna düşündiňmi? Edil şoňalagam diniň üstünden biri gülse, düşündiňmi? Ýa bir musulmany görende, musulmanyň üstünden gülse, seň sakalyňa, diniňe, hijabyňa, pygamberiňe, perişdelere, asman inen kitaplaryňa aýtan bolsa, birine näme söz ýetirse, hapadan ýa-da gülküden. Hapa söz ýetirsin, Ýa-da näme gülki hereketler ýa sözler ýetirsin dinden çykar. Edil şoňalak näme Ýarhamkallah amallaram dinden çykar. Mysal üçin biri gabra sejde etdi, buta sejde etdi, düşündiňmi? Kuran aldy-da zyňdy, depdi, şuňalak zatlar etdi, düşündiňmi? Dinden çykarýar. Şoň üçin oglanlar näme etmeli biz hökmany suratda, hökmany suratda näme imanyňy, yslamyňy bozýan zatlary ýaýratmaly. Şu ylym hemme kişä ýetmeli. Käbir adam pikir etýär, şuň alak ylymlar diňe talyplar, alymlar gatlagynda okalmalydyr öýtýär. Düşündiňmi? Diňe talyplar bilmeli, alymlar bilmeli. Düşündiňmi? Ýagny, am adamlaň, ylymsyz adamlaň bilmekligi hökman däl ýazyr. Ýok, bu ylym hemmä şärik. Düşündiňmi? Esasan, iman diňe talyplar, alymlar gatlagynda däl. Iman musulmanyň hemme gatlagynda bar. Garybam, musulmanyň garybam bar. Musulmanyň baýamma, musulmanyň çopanamma, musulmanyň dagda-düzde ýaşaýan ýeri bar, merkezde, şäher ýerlerde ýaşaýan ýerleri bar, musulmanyň her gatlaklarynda işleýänler bar wezipeleň. Şonuň üçin musulmanyň hemme gatlagy bilmeli. Şonuň üçin biz bu kitaby bir gezek, iki gezek, üç gezek däl, on gezek okasagam näme, ýetenok. Näme üçin ýetenok bilýäňmi? Näme üçin ýetenok bilýäňmi? Sebäbi sen musulmanyň sany näçe? Musulmanlaryň sany bir milliard iki ýüz elli million töwerekdir. Musulmanlaryň sany bir milliard iki ýüz elli million töwerekdir. Indi onça adamyny şu ylym bilen sowatlatjak bolsaň, bir gezek okanyň bilen ýa okadanyň bilen ýetýärmi? Her obada bir molla okadanda ýetenok. Düşündiňmi? Ýaňky bir milliard iki ýüz elli iki mil iki ýüz elli million musulmany jemleýän obalaň sany milliona ýetýän bolsa, her obada, näme, okadylanda birbada ýetenok. Düşündiňmi? Ýani bir million ulama gaýtam, öwran-öwran, ikiden, üçden, dörtden, yzygider okadanda-da ýetenok. Düşündiňmi? Indi diňe biz öz taramyzy alamyzda türkmen dilinde gürleýänleň sany näçe? Ýani biziň hä? Biziň ýurdumyza näme dört bäş million diýýär, emma hakykatda dünýäň ýüzünde ýigrimi bäş million töwerege ýetýär diýýärler. Düşündiňiz? Bütin dünýäň ýüzünde türkmen dilinde gürleýänleň sany, türkmen diline düşünýänleň sany ýigrimi ýigrimi bäş million aralykda. Indi göz öňüňe getir, ýigrimi ýigrimi bäş million üçin biz arada birini okadyk şundan dogry-da, men näçe kasseta bolandyr? Aý bir on mon küte görek kaseta. Ýigrimi ýigrimi bäş million türkmen dilinde gürleýän düşünýän adama nädip ýetsin ol? Ýüz adama ýetenligi belli däl. Müň adama ýetenligi belli däl, düşündiňmi? Şonuň üçin buny okarys. Soň ýene-de okarys. Düşündiňmi? Soň ýene-de okarys. Okamak, okamak, ýene-de bir gezek näme diýýär? Okamak diýýär. Düşündiňmi? Bu sözi Leniniň sözi däl. Bu söz musulmanlardan öwrenen Lenin. Ýöne bize Näme okamak, okamak, ýene-de bir gezek okamak diýip, Lenin babamyz aýdypdyr diýdiler diýýär. Ýok, bu Leniniň sözi däl. Bu yslamyň sözi, bu Allaň sözi. Kurany Kerimiň birinji süresiniň birinji aýatynda inen söz näme? Ikra diýip gelýär. Gelmezinden öňem Jebraýyl alaýhyssalam pygamberimize näçe gezek oka diýýär? Üç gezek diýýär. Ikra diýýär. Bir gezek oka diýip diýýär Jebraýyl alaýhyssalam. Ma ana bi kari diýýär. Men okap bilemok diýende fe zammeni min gyssi diýýär. Şeýle bir gyssi bolýyn diýýär. Ölli rüha üstünde. Soň goýberip, ýene bir gezek oka diýýär. Soň gysyp goýberip, ýene bir gezek oka, üçünji gezegem ýene bir gezek oka diýýär. Aslynda okamak, okamak, ýene-de bir gezek okamak, bu yslamdan alnan zat. Şunuň şoň şu biýewrinäme ýaňky melgun Lälin arzuw eden, Muhammet pygamber dört sala gadamym bolsa bütin dünýäni alaryn diýen eken. Düşündiňmi? Ýani Muhammet pygamber ýaly, aleýhissalatu wesselam, dört sala gadamym bolan bolsa, Bütin dünýäni alardym diýen pygamberiň ýagny azymdygyny, beýik adamdygyny bilen adam, düşündiňmi? Emma biz musulmanlaryny hem öz pygamberimizi tanamyzam, düşündiňmi? Pikir etýä köpçülikleýin adam, pygamber ýene şeýle çarwa adam, bir ýüregi ýuka, düşündiňmi? Ýetimi görende dözebilmeýän, duly görende dözebilmeýän, şoňalak adamdyr öte. Ýok, pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem ýaňky sypatlardan aýratynam ondan aňyrda näme hemme öwgi sypatlar bar pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem de. Pygamberimiz näme ýaňkylyk ýüregi ezik adam bolany ýa boluşy ýaly musulmanlara degilen ýerinde iň erbet namysjaň adam bolan pygamberimiz ýaly iň beter namysjak adam bolan ýeri gelende uruş gelende pygamberimiz ýalak näme serdar bolmadyk şundyňmy ýeri gelende pygamberimiz ýalak näme dogumly adam bolmadyk bermeli ýeri gelende pygamberimiz ýalak jomart bolmadyk din üçin namys etmeli ýerinde pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýalak namysjaň adam bolmadyk şundyňmy. Şoň üçin biz näme edýäris? Buny ýene okarys, ýene okarys, ýene okarys. Düşündiňmi? Biz öleris, inşallah, yzymyzdan ýene okalmaly, ýene okalmaly, ýene okalmaly şu ylym. La ilahe illallah ylym bilen, şu la ilahe illallany bozýan ylym hemme musulmanlaryň gatlagyna barýança, musulmanlar harlygyndan, zelilliginden näme? Çykyp bilenaklar. Musulmany harlykdan, zelillikden näme? Izzete, abraýa, hormatyna getirýän ylym Lä ilaha illallaň ylmy bilen şu lä ilaha illallany bozýan ylym bilmeklik. Haçanda bir musulman doly lä ilaha illallaň ylmyny bilse, soňam şu lä ilaha illallany bozýan ylmam tanap, şundan hem gaýtsana şu hakyky musulman bolýar. Düşündiňmi? Hakyky Allany birleýän adam bolýar. Düşündiňmi? Siziň Allatagala wadany kime berdi? Şu hakyky lä ilaha illallany diýip lä ilaha illallany bozýan amallardan näme saklanýan hakyky musulmana wada berdi. Allah Tagala wada berdi, siziň içiňizde iman edip, amal salyh edenlere. Düşündiňmi? Sizden öňkülere ýeriň ýüzüni, näme, halyfa ediş ýaly, sizem halyfa etjekligine diýen. Düşündiňmi? We, näme, siziň ýürekleňizi-de diniňizi gaýym eder, gorky halyňyzy, näme, amanlyk, gowulyk hala öwrer diýen. Şerti näme? Ýa'buduneni la ýüşrikune bi şeý'a, şerti näme? Maňa şirk ýetirmesizden, ybadatda ikilik etmesizden bir Maňa ybadat etmekligiňiz, ýene şerti şu. Indi bir Allaha ybadat etmekligi öwrenjek bolsak, biz näme etmeli bolýarys? La ilaha illallah-yň ylmyny öwrenmeli bolýarys. We şirkiň nämedigini biljek bolsak, imanymyzy bozýan zatlary biljek bolsagam, şunda wakydyl imany öwrenmeli bolýarys. Ýekeje zat eken, musulmanyň yslamyny, näme musulmanyň güýjüniň, kuwwatynyň gaýdyp gelmekligine ýekeje ylym gerek eken. Medisina-da gerekkä, inženerem gerekkä, hiç zat gerekkä. Ýekeje ylym gerek eken, olam näme? Tawhid ylmy. Düşündiňmi? Arassa bir adam tawhidy kalbynda otursa, La ilahe illallah ylmy onda jem bolsa, We imanyny bozýan zatlardan hem sap, hakyky Allany ybadatda birleýän musulman bolsa Allaň wadasy dur. We innallaha la yuhlifu el mi'at, we biliň diýýär, Allah Taala hiç haçan wadasyna ikilik edenak diýýär. Musulman dinine gaýdyp gelmese, musulmana näme güýç, abraý ýok. Düşündiňizmi? Musulman dinine gelmese, näme? Oňa şu harlyklan zelikden, peslikden näme gutulmak ýok. Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme musulmanyň harlyga, zelillige näme düşmekligine bolýan sebäpleri aýtdy we harlykdan sebäp, harlykdan zelillikden hem näme gutulmaklygyna sebäp bolýan zatlary aýtdy. Bir hadysda näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem? Iza tebaýatum bil ineti. Eger näme ine söwdasyny edip başlasaňyz, ine näme riba, süýthorlyk edip başlasaňyz. Sallatallahu aleykum züllen, size Allah tagala harlyk, zelillik donuny geýdirer, we len, we len hiç haçan manyny berýär, we len, we hiç haçan näme, we len ýenzi'aha ankum, we hiç haçan sizden bu harlyk, zelillik, peslik donuny çykarmaz, diýen. Şunuň ilajy nirde, dermany nirde, illa hatta tarji'u ila dinikum, diýen. Ta diniňize dolanyp gelýänçäňiz, diýen. Musulmanyň yza galmaklarynyň sebäbini aýt, diýen hadys, we musulmanyň ýene, näme, güýjüni, kuwwatyny gaýtaryp almaklygynyň hem sebäbini aýtdy. Musulmanyň yza galmaklygyna sebäp boljak zatlar näme eken? Günäler, düşünme, süýthorluk etmek, malyň näme garaň bilen gumra bolup diniňi taşlamaklyk, şirk etmeklik, küfür etmeklik. Ine, bu zatlar seň näme yza galmaklygyňa sebäp. Ýene seň öňe gitmekligiňe, güýjüňi, kuwwatyňy gaýtaryp getirmekligiňe sebäp boljak näme eken? Jihad etmeklik we dine gaýdyp gelmeklik. Bir musulman dine-de gaýtmaýa, tä şo lä ilaha illallany bilmese we dinden çykarýan zatlardan saplanmasa. Indi şu kitabam bize näme, şony öwrenýär. Birinji bilen öwrenmeli zadymyz şu. Birinji bilen adam näme, namazyny, rozasyny, hajyny, näme, bozýan zatlary öwrenmezinden öň birinji bilen her bir musulman näme, imanyny bozýan zatlary öwrenmeli. Aşratuna wakyz diýip belleýär. Hä, şu dini bozýan zatlaryň, yslamy bozýan zatlar on sanaky zatdyr diýip. Düşündiňmi? Ýani on sanaky zat diýilse pikir etmeliler, hemmesi şu on, ondan başga zat ýok diýip bilmen. Düşündiňmi? Bundan başga-da kän, hatda käbir ulamalar yslamy, imany bozýan zatlary dört ýüze ýetirdiler. Düşündiňmi? Dört ýüze ýetirdiler. Ýöne umumy näme jemleseň şu ondan kän çykanak. Ýa-da nim. Esasy ymmatda edilýänler şu on bolany üçin şu onyny saýlat diýýärler. Düşündiňmi? Hatda Ebu Hanife rahimahullaň mezhebinde metjitjik diýen adam dinden çykýar diýýär. Eýýäm metjidi tagzymlamaly biz. Sebäpsiz metjit Allaň öýi. Düşündiňmi? Allah tagzymlanmaýşy, tagzymlanyşy ýalak Alla degişli zatlar hem hökman tagzymlanmaly. Eýýäm sen metjitjik diýseň eýýäm metjidi tagzymlaňak. Metjidi tagzymlamasaň eýýäm Allany tagzymlamadygyň bolýar sen. We Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bilen pygamberleriňem näme hatlaryny Bismillah bilen başlandyklaryny görelde edip, bularam öz kitaplaryny başlanlarynda näme Allaň kitabyny we Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem eden amallaryny görelde edip, Bismillah bilen başladylar. Ýene Rahman, Rahym hemmä näme mälim bu sözleriň manylary, ýene Rahman we Rahym bolan näme Allatagalaň ady bilen Şu kitaby ýazmana başlaýaryn. Düşündiňmi? E'lem soňam billiýä. E'lem bulam näme hemmä mälim. Düşündiňmi? Arap dilinde-de, beýleki dillerde-de näme zaman üçe bölünýä. Häzirki zaman işligi bar, geljek zaman işligi bar, buýruk zaman işligi bar. Emma şu e'lem sözi näme arap dilinde buýruk işligi. Buýruk işligem haçan-da gelende näme wäjip manysyny berýän. Wäjip şeklinde billiýä. Düşündiňmi? Ýöne gulagyň posuny açmaklyk üçin ýa-da näme zehiniňi bezemeklik üçin, sözüňi owadanlamaklyk üçin ýa-da näme kitap hanaň kitap tekçelerini näme kitapdan artdyrtmaklyk üçin däl, näme amal etmekligi üçin, kalbyňda oturmaklygy üçin, düşündiňmi, bil, wäjip, I'lem, bilýä, enne nawakydal islami aşratu nawakyd, yslamy bozýan zatlaň esasysy, ummatda näme köpçülikleýin, giňden edilýäni, iň howply, hatary näme, On sanykdyr diýýär. Bu ýaňky gara hat bilen ýazylan ýaňky okanlarymyz näme Muhammet ibn Abdylwehhab rahimahullanyň sözi. Indi aşaky näme harplaram näme açyklaý näme açyklan alymyň açyklamasy şerhi. Näme diýýär ibteda'al musallifu rahimahullahu hazihin nawaqiza bil besmeleti diýýär. Ýazyjy Allah oňa rahmet etsin diýýär şu imany bozýan kitap imany bozýan zatlary Bismillah bilen başlapdy diýýär. Şoň üçinem näme musulmanyň hakynda wagyz-nesihat etjek adamynyň hakynda, bir kitap ýazjak adamynyň hakynda, hat ýazjak adamynyň hakynda mustahap bolýar diýýär. Fe ýustahab, mustahap bolýar el-bedaetu, ýagny başlamaklyk näme, her bir adam ýazjak zatçagaçlaryny, ýazjak kitaplaryny, Näme, Rasulalla, iýjek-içjek bolsa-da, näme, Bismillah bilen başlar eken, düşündiňmi? Şonuň üçin, hatda biz, näme, musulmanlaram nahar iýmedimizden öňem, çaý, nahar, suw içmedimizden öňem näme diýýäs? Bismillah diýýäs. Hatda Rasulalla aýallarynyň ýanyna ýanaşjagam bolsa, näme, Bismillah diýip barar eken, düşündiňmi? Hatda sünnet aýalyň ýanyna ýanaşjagam bolsaň, näme, Bismillah diýýäň. Edil şoňalak, näme, damak çalaňda-da Bismillah diýmeli, hökmany suratda. Biliň eşdeýin damak çalaňda-da Bismillahny taşlasaň, näme, Kabul däl. Şu nahar diýemizede näme bir belläp geçmeli zadymyz? Biziňkileriň köpüsi pikir etýär, nahar iýeňde, düşündiňmi? Bismillah diýmelidir öýtýär. Emma iki kile çigit çigitlenýär bismillah diýlenok. Ýo şuny agzyňdan näme geçýär bismillah diýmeli. Çigit çigitleseňem bismillah diýmeli. Düşündiňmi? Burawur suw içseňem bismillah diýmeli. Süýji agzyňa taşlasaňam bismillah diýmeli. Düşündiňmi? Näme şu agzyňdan iýmeklik, içmeklik jynsyna näme zat girýän bolsa şoňa bismillah diýmeli hökmany suratda. we ahbatat amala sahibihi we sara minel halidine finnar. Newakyzul islam diýip näme diýip düşünmeli? Ýani imanyňy yslamyňy bozýan zatlar diýip düşünmeli. Haçanda bir musulman adam şu imanyňy yslamyňy bozýan zatlaryň haýsam bolsa birini etse, şo imanyňy bozýan zatlary eden adamyň üstüne üç sanak zat düşýär. Birinjisi näme efsedethu imanyňy bozýar. Düşündiňmi? Hiýe mufsidatuhu leti meta tarat haçan taraat haçan düşse diýýär bir adamyň üstüne bir musulmanyň üstüne şu imanyňy bozýan zatlaň haýsam bolsa birini etse şol adamyň boýnuna hem üç sanak zat düşýär. Birinjisi Efsedethu, şu edilen zat seň imanyňy näme fesat etýär, puç etýär. Ikinjisi näme? Ahbetet amele sahibihi, bar eden sogabyny dökýär. Üçünji näme netijesi? Ve sara minel halidine fin-nar, Ömürlik dowzahy bolýar, toba etmese. Ýagny bir adam imanyny bozýan zat etse, ýöne bir imandan çykmaklyk bilen çäklenmez. Käbir adam pikir aýtýar näme, Aý pylan käfir diýene-de men käfir bolup duramok-a diýýär. Mesele ýöne oýun meseledir öýtýär. Düşündiňmi? Diňe atdyr öýtýär-de. Öň müslim diýýärdiler maňa, indi maňa käfir diýýärler. Düşündiňmi? Ýok, diňe at däl. Bir adam, bir musulman, ýagny adam diýemizde musulmany göz öňünde tutýarys. Bir musulman adam şu imanyny, yslamyny bozýan zatlaryň haýsam bolsa birini etse, Şoň boýnuna üç sanak zat düşýär. Birinjisi näme? Ýa üç sanak täsir etýär. Birinji täsiri näme? Imany bozýan zatlary etmeklik. Birinji täsiri seň imanyň fäsit bolýar. Imanyň bozulýar. Ikinjisi, şu küfre düşmeziňden öňki eden salyh amallaň, sogaplaň bary puç bolýar. Üçünjisi näme? Sen ömürlik dowzahy bolýaň. Şerti, toba etmeseň. Emma toba etseň, näme, Allatagala seni näme, dowzahdan gutuldyr. Emma toba etmeseň şo küfre baraňdan soň, Imanyň bozulýar. Amalyň, sogabyň dökülýär, puç bolýar sogaplaň. Üçünjisi näme? Ömürlik näme? Otda galýaň, dowzahda bolýaň. Taýyp. Indi bu dini bozýan zatlary etmeklik beýle howply, hatarly zat bolýan bolsa, onda bu oýun mesele däl. Şoň üçip näme diýýär? Weli zalike yejibu ala kulli muslimin we muslimetin Ta'allumu hâzihin nawâqid. Şoň şübem näme, bu ýöne oýun meselesi däl eken, howply, hatarly mesele eken. Diňe musulman adyňy ýitireňak ekeniň-de, belki-de sen, näme, jenneti ýitirýän ekeniň, jennet saňa mahrum bolýan eken, ömürlik dowzahy bolýan ekeniň. Şoň üçin her bir musulmanyň erkegine, aýalyna, baýyna, garybyna, şasyna, gedasyna, Hemmesine şü dini bozýan zatlary öwretmek, öwrenmeklik we bilensoň, näme, amal etmeklik, ýagny saklanmak bolýar muň amalam we ile öwretmekligem wäjip bolýar. We illa, indi öwrenmese, bilmese, häzir bolmasa şu zatlardan, howp-hawatyr etmese, näme, fel muslimu kad ýaka'u fiha we huwa la ýeş'ur. Bir musulman adam, näme, bilmesizlikden düşäýmekligi gaty, näme, Ahtimally, gaty ihtimally, ot gaty ahmally, düşündiňmi? Taýyp, näme diýip düşünibilýär şu alymyň sözünden, bir adam näme şu howply-hatarly meseläni bilmese, öwrenmese, bilmesizlikden düşüp bilmekli ahmally. Bir adamyň näme küfre düşendigini özi bilmeklik şert däl. Düşündiňmi? Küfre düşdümi, käfir bolýar. Özi, näme, käfir bolandygyny bilmeklik şert-dä. Eýýäm o Allaň ylmynda käfir. Düşündiňmi? Bir adam Alla sögýär, Alla sögmekligiň, näme, dinden çykmaklygyny bilenok. Käwagtlar pikir etýär, şoň özi bilmelidir öýtýär, käfir boljak bolsaň. Düşündiňmi? Ýok, özi bilmekligi şert däl. Düşündiňmi? Allah Tagala bize wasp berdi. Düşündiňmi? Ine, şu zady diýen, käfir diýdi. Şu zady eden, käfir diýdi. Şul ynanjy göteren käfir diýdi. Indi sen bilmesizlikden, näme şu diýmesiz zady diýdiň, etmesiz zady etdiň, e götermesiz ynanjy göterdiň, sen eýýäm Allaň ýanynda käfir bolup düşündiň. Seň özüň käfir bolanyňy bilmeklik şert däl. Kema huwa müşahadun fi kesirin mimmen ýedda'i'l islam fe la hawle we la kuwwete illa billah. Ýani hemmä mälim görnüp duran zat diýdi. Şu köpçülikleýin näme özüne musulman diýýän adamlar näme özleriniň dinden çykanlaryny näme bilenaklar diýdi. Taýyp, özüniň, näme, bir adam käfir bolmaklygy üçin, özüniň käfir bolandygyny bilmeklik şert bolsa hem bolsa, onda biz ýewreýe, hristiana käfir diýip bileris, a? Şunda. Ýewreý özleriniň käfirdigini bilýärmi? Hristianlar özleriniň käfirdigini bilýärmi? Bilýärmi? Bilenok. Hatda Hindistanda barda butparazlar bar-a, Krişna çokunýanlar. Şolara baryp hem, ine, men musulman, men seň ygtykadyňda kim diýseň, saňa käfir diýen. Düşündiňmi? Hatda şolaram özüni näme hak saýýar, seni käfir saýýar. Indi hristianlar olara näme buta çokunalar. Düşündiňmi? Emma indi olar aýralyp butparazyň ýanyna barar. Krişna çokunýan bir adamyň ýanyna bardanym, ine men seň şu hudaý diýýän zadyňa çokunamok. Seň nazaryňda men kim diýsem, şo näme diýýär, sen käfir diýýär. Indi seň nazaryňda men kim, dowzahymy, jenneti diýseň näme diýýär, sen dowzahy diýýär. Emma O hakykatda o käfir, ýöne o özüniň käfirdigini bilenok. Şonuň üçin ýewreýem bilenok özüniň käfirdigini. Hristianlaram bilenok, ýöne şonda da Allah Tagala näme diýdi? Lekad keferellezine kalu innallaha salisu selase. Düşündiňmi? Allah üçüň biri diýenler näme? Käfirler diýdi. Kimler barada? Hristian barada diýip otyr. Düşündiňmi? Ýagny şo wagtam hristianlar özleriniň käfirdiklerini bilenok bular. Şonuň üçin bir hristian senden, Näme köpçülikde Seni utandyrmaklyk üçin saňa şeýle bir sowal berse, eý musulman, seň ygtykadyňda ine men kim we men nirede diýip sorasa, sen özüne şo jogaby gaýta, şo soragy gaýtarda beräý. Men seň soragyňa sorag bilen jogap berjek. Seň ygtykadyňda, seň nazaryňda men kim we nirede diýde jogap beräý. Düşündiňmi? Ine, seň ygtykadyňda sen mesihi, sen hristian. Seň nazaryňda ine men musulman, men kim? O näme diýýär? Meň nazarymda sen käfir we dowzahy diýýär. Lýuboý hristian şeý diýýär musulmana. Biziň nazarymyzda-da näme, men seň nazaryňda bolşum ýalak diýäýmeli. Biziň nazarymyzda-da sen, düşündiňmi, men seň nazaryňda bolşum ýalak diýäýmeli. Düşündiňmi? Şoň üçin näme, bir zada bek bellemeli, oglanlar. Bir adam käfir bolmaklygy üçin, Özi käfir bolandygyny bilmeklik şert däl, düşündiňmi? Şu güne çenli Allatagalaň hem Kurany Kerim okalyp otyr, on dört asyr boldy we kyýamada çenlem okalmaly. Hristiana-da käfir diýip otyr, ýewreýe-de käfir diýip otyr. Ýöne şonda-da ýewreýler näme diýýär özüne? Nahnu ebnäullahi we ahibbäuhu diýýär. Şonda-da ýewreýler näme diýdi? Biz Allaň ogullary we söýgülileri diýdi. Ýöne musulmanam diýmediler. Näme? Biz Allaň ogullary we söýgülileri diýýärler. Görýäňmi? Ýöne-möne hakda bizem diýmediler-ow. Özlerini Allaň ogly diýdiler. Ýöne şonda-da Allah Tagala näme diýdi? Onda aýt olara diýdi, Siz hakykatdan Allaň ogullary we Allaň söýgülileri bolýan bolsaňyz, näme üçin eden günäleriňize görä size azap berýär diýdi. Siz Allahyň ogullary bolýan bolsaňyz, siz Allatagalanyň söýgülileri bolýan bolsaňyz, näme üçin Allatagala sizi doňňuza, maýmyna öwürdi? Düşündiňmi? Heý, Alla, heý, näme Alla ogluny doňňuza, maýmyna öwürermi? Düşündiňmi? Şonuň üçin, näme, gaty bu nawakydyl-iman, nawakydyl-islam, imanyň, yslamyň bozýan zatlar, näme, gaty, Bul muhim mesele, gaty howply, hatarly mesele. Şoň üçin her bir musulmanyň näme aýaly erkegi bilmeli. We bilen adamlaram wäjip, jan etmeli öwretjek bolup. Diňe sen bilip goýanyň ýeterlik däl. Bilýän adam kän, ýöne näme aýtýan az. Düşündiňmi? Musulman bilýän adamlaň azlygyndan köselenok, oglanlar. Musulmanlar şu wagt näme? Ylymsyz az ylym ylymsyz näme ylymlylarynyň azlygyndan kösenenok musulmanlar. Musulmanlar nämeden kösenýär şu wagt? Ylymlylaň aýtmaýanlygyndan kösenýär. Düşündiňmi? Şu islendik bir meseläni alsaň, medisinany al, inženerçilik al, nämäni alaý. Şoň içinde näme dünýäde barmak basylýan alym iki-üç sanak bolsa şoň näme üçden iki bölegi musulman bolup çykýar. Dogtarçylygy al, dünýäde üç sany alym diýilse, üçden ikisi şoň musulman. Gurluşygy al, dünýäde iň uly alym şu diýseň, ýa musulman, ýa-da nim, musulman bolup käpir bolan bolup çykýar. Umumy asly bir musulmana degişli ýeri bolýar, düşündiňmi? Şu wagtky näme, musulmanlaň näme, kösenýän zady näme, ylym-myllarynyň azdygyndan kösenenok, düşündiňmi? Kurany ýatlanlaň dagy sany million millionlarça bar düşündiňmi diňe şu diňe şu taýda bir on on bäş million kary bardyr azyndan on on bäş million kary bardyr düşündiňmi musulmanlar şu wagt näme ylym myllarynyň azlygyndan kösenenok musulmanlar näme şu ylmyna amal edip ylmyny äşgär edip hakykaty hak ýerinde batyly batyl ýerinde aýdybilýän adamlarynyň ýoklugyndan kösenýänler şoň üçin biz näme Allatagalaň huzuryna baramyzda, näme, ot jylaw bilen jylawlanmajak bolsa, sen Ebu Hureýre razyýallahu anhu näme diýýär, Bilip aýtmadyk, näme, kyýamat magşar gününe ot jylawly geler diýýär. Şunuň her bir adamyň kyýamatda şeýle gelýärkä tanap bolýar. Şoň azabyndan, görýän zadyndan, dünýede eden amalyny, näme, bilip bolýar. Kyýamatda ot jylaw bilen biri geldimi, biläý, şu dünýede haky bilip aýtmadyk adam şol. Näme diýýär, Men keteme ilmen uljime ýewmel kyýameti bi lijamin min nar diýýär. Ylym bilip gizlän kyýamat mahşer gününde ot jylaw bilen jylawlanar diýýär. Indi biz näme, şu wagt näme dawatçy talyp bolsak, geljekde näme ulema. Şonuň üçin biz hökmany suratda, Allah Taala hemmämiziňem näme okaýanymyzy, okatýanymyzy yhlas bersin. Riýadan, şirkden, şöhratparazlykdan, abraýdan Allah Taala gorasyn. Biziň etýän ybadatlarymyzda şeýtana paý goýmasyn. Şeýtany her bir musulmanyň etýän salyh amalyndan, ybadatyndan näme, näumyt etsin. Düşündiňmi? Şonuň üçin biz näme, hökmany suratda, näme, bilýän zatlarymyzy amal etmeli, birinji bilen. Ilki bilen bilmeýän zatlarymyzy öwrenjek bolmaly. Bilemizsoňam, amal etjek bolmaly. Amal edemizsoňam, musulman doganlarymyza, näme, şu bilen hakymyzy bahyllyk etmeli däl. Şonuň üçin, näme, hökmany suratda ýaňky ýazyjy, şerh, açyklama eden alymyň sözüne üns bermeli bolýarys. Olam gynansagam näme, şu wagtky durmuşymyzda görýän zadymyz näme diýe, köp adamlar şu dini bozýan zatlary etýärler we özleriniň, ýarhamkallah, dini bozýan zady etýändiklerinem bilenaklar diýe, düşündiňmi? Bilenaklar diýe we özlerem näme, şo bilmesizliklerini özlerine hüjjet tutýarlar. Şo özi özüniň näme, Käfirlige çykandygyny bilmese käfir bolmaýandyr öýtýär. Ýok, oň ýalak zat däl. Düşündiňmi? Ol oň ýalak däl. Mysal üçin diýeli näme? Halazinlikde et goýduň. Dogrydanmy? Etiň porsady geräm. Sen şoň porsanyny bilmekligiň şert däl. Düşündiňmi? Ýa sen bilseň-ä porsa, ýa bilmeseňem porsa, ana oňňalykda sen bil, bilme. Şol, näme, porsa mol esbaplar ýetdi däm şoňa, şo porsa ýa. Şu et bilsin, ýa etiň eýesi bilsin, bilmesin, tapawudy. Edil musulman adamam. Imanyny bozýan zatlar etdimi, bilsin, bilmesin, şoň imany näme, bozulýa. Taýyp. Wa kawluhu aşratu nawakiz diýdigi näme, on sanak diýdigi näme, ýani düşünmeli däl. Diňe şu on sanjak diýip düşünmedi. Hiye ekseru min zalik. Ondan kän. Ýöne näme, şeýh on sanak diýdi, lakinne şeýh rahimehullah ihtara hazihil aşrata li icma'il muslimin aleyha fil jumle diýýär. Näme üçin on saýlady diýýär, sebäbi sen umumy yslam ulamalary diýýär, biragyzdan näme şu ony golladylar diýýär. Aňyrda käbir zatlar bar, imany bozýar diýip agzaldy. Ýani käbir alymyň ýanynda bozýan bolsa, käbir alymyň ýanynda bozanok. Ulamalar näme Babu hukmul murtet ýagny murtet musulman bolup soň käfir bolanyň näme hökmi barada bäp ba bap ba kitaplarda şonda dini bozýan esbaplary agzanlarynda umumy synlap gördüler welin diýýär şu ony dolanyp gelýär diýýär köpüsi şu ony dolanyp gelen üçin on diýip saýlat diýýär taýyp indi näme şu dini bozýan zatlara girýär birinjisi näme An-Nakydul Awwal min Nawakidil Islami Imany bozýan zatlaň, Yslamy bozýan zatlaryň birinjisi. Gale rahimehullah, Muhammet ibn Abdul Wahhab, näme, rahimehullah, özem näme, şu şeýh Muhammet ibn Abdul Wahhabyň adyny tutamda men bilýän, näme üçin köp tutýanlygymy, düşündiňmi? Ýagny käbir adam ýöne tutýandyr öýtmä bir sebäp bilen tutýan, düşündiňmi? Käfirler öz näme, Käfir mollalarynyň adyny näçe tutduklaryça buýsanýarlar, utananoklar, düşündiňmi? Emma biz, musulmanlar, gorkaklygymyzdan, bigaýratlygymyzdan şu derejä ýetdik, şuňala haky aýdan ulamalaň adyny köp tutmaklyga utanýarlar. Ýa-da gorkýarlar, düşündiňmi? Ýok, şuňala alymlaň ady tutulmaly hökman. We ummata-da, näme, kim alym, şony bildirmeli. Seň diniň aryň namysyň aladasyny eden alymlar kimler şolar tanatmaly şuny. Şu alymlaň biri kim? Ýigrenýäniň garagy aksada Muhammet ibn Abdul Wahhab. Özem Rahimehullah diýýär. Doga dileg etýäs. Allah oňa rahmet etsin diýýäs. We Mujeddit diýýäs soň. Şu diniň ýer ýüzillen näme? Täzelenmekligi üçin Allah Tagalanyň ugratýan alymlarynyň biri diýýäs şuňa. Şundyňmy? Onam alymlar diýen üçin diýýäs. Şu Mujeddit diniň Näme her ýüzliler näme täzelenmekligi üçin Allah Taala ulamalar ugratýar. Şo ulamalaň birisi. Şoň üçin näme bil kastleýin diýýän. Sebäp diýseň näme towhid diýýän oglanlaň näme sakallary dyzyna ýetýän oglanlar näçe gezek maňa diýdiler näme käbir sapaklaňda Muhammad ibn Abdul Wehabyň adyny köp tutýaň. Gaýrat et şoň adyny tutmasana diýýän. Düşündiňmi? Şeý diýip jaň et ýa-da gaýrat et şoň adyny tutmazyna. Näme üçin? Aý, birden fitne bolaýmasyn. Aý, bundan aňarda näme fitne gerek? O, seň Allaňa sögüp otyrlar, ondan alymyňy sylap goýarlar öýtýäňmi? Seň pygamberiňe sögýärler, Kurany üstüne meýdan etýärler, Kurany ýakýarlar, ondan seň alymyňy sylap goýarlarmy? Şunuň şoň üçin biz näme hökmany suratda näme Rabbimiz Allah dinimiz Yslam pygamberimiz Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem diýýäs we şu sözleri diýmeklige-de buýsanýas we edil şoňňalak näme ulamalarymyzyň adyny tutmaklyga-da buýsanýas. Düşündiňmi? Ýigrenýänem ýigrenjinden ölsün, bahylam näme bahylygyndan ölsün, görübilmeýäniňem gözi çyksyn. Dogry dämi? Näme diýýär Muhammet ibn Abdul Wahhab rahimehullah şu dini bozýan zatlara näme girende birinjisi bilen näme diýdi? El-awwalu Eş-şirku fi ibadetillah. Düşündiňmi? Birinji musulmanyň dinini, imanyny, yslamyny bozýan zat, Allatagala ybadat edilende şirk getirmeklik, ybadatda ikilik etmeklik. Şujagaz şeriniň aşagyny çyzyň. Eş-şirku fi ibadetillah. Murjiýeler bilen birden dawa-jenjel bolmasyn, bolaýanda näme size kömek berjek jümle? Düşündiňmi? Ýani, gabra çokunmaklyk diýmedi. Düşündiňmi? Eş-şirku fi ibadetillah diýdi. Düşündiňmi? Allatagala ybadatda ikilik etmek diýdi. Düşündiňmi? Onnoň şu ikilik, gabryň üsti bilen bolsun, butuň üsti bilen bolsun, perişdäň üsti bilen bolsun, amerikaň, orsuň, kommunizmiň, demokratiýaň üsti bilesin tapawudy ýok. Düşündiňmi? Ybadat diýilýän zada ikilik edildimi, Näme soragy, näme zat ikilik edildi, oňa seretmesizden eýýäm sen dinden çykýaň. Köp adam pikir etýär şu wagt, şirk diýmeklik buta çokunmak diýip düşünýär. Şirk näme diýýäňmi buta çokunmak diýýär. Şirk näme diýýäň güne çokunmak diýýär. Şirk näme diýýäň gabra sejde etmeklik diýýär. Ýok o şirk däl. Şunuň şirk näme? Allaň hakynda edilmeli ybadat Alladan gaýryň ýoluna sarp etmeklik. Ýa danym. Alla bilen birini şärik goýmaklyk düşündiňmi? Kimde-kim ybadat diýilýän zadyň haýsam bolsa birini Allaň ýolundan başga biriniň ýoluna sarp etse, eý şu sarp etmekliginiň özi eýýäm şirk. Düşündiňmi? Ýa-da nim? Allatagala etýän ybadatynda birini goşsa, şoň eýýäm goşmaklygynyň özi şirk. Düşündiňmi? Ybadat diýilýän zat, hiç bir zat goşulanok we ybadat Allaň ýolundan başga hiç biriniň ýoluna sarp edilenak. Şoň üçip näme diýdi? Eş-şirku fi ibadetilla. Düşündiňmi? Dine bozýana gabra çokunmaklyk diýmedi. Düşündiňmi? Dine bozýan zat buta çokunmaklyk diýmedi. Dine bozýan zat güne sejde etmeklik diýmedi. Ýok. Dine bozýan zat näme diýdi? Allatagala ybadatynda ikilik ýetirmek diýdi. Düşündiňmi? Şonuň üçin şirk näme eken? Allaň hakynda ýerine ýetirilmeli ybadat. Allaň ýolundan. Çykdymy gutardy, eýýäm sen şirke düşýäň. Kimiň ýoluna çykdy, o meseläni üýtgedenok. Düşündiňmi? Pygamberiň ýoluna çykdyn, perişdäň ýoluna çykdyn. Düşündiňmi? Ybadaty eýýäm Allaň ýolundan başgaň ýoluna çykardyňmy, eýýäm gutardyň, işiň gaýtdy. Imanyň bozulýar. Ýa Alla diýip, Allany gyssanyňda çagyrýan bolsaň, indi bir ýerde gyssanyňda näme, Ýa Rasul, ýa Hüseýin, ýa Dawut diýdiňmi, eýýäm sen doly Allaň edil hakynda edilmeli ybadaty doly bir mahlugyň tarapyna geçirdiň. Onnoň sen näme diýip gygyra, ýa Al, ýa, ýa Muhammet diý, ýa Hasan diýip gygyr, ýa Agyşan, ýa Dawut diýip gygyr, ýadanim, ýa Aý diý, ýa Gün diý, ýa Pelek diý, nämäni gygyr, mesele üýtgänok. Seň etýänleriň şirk bolýar, düşündiňmi? Ýadanim, Allatagala ybadatda birini goşsaň. Bu-da şirk. Şirk näme? Ýa-da Allaň hakynda edilmeli ybadaty Allaň hakyndan dolulygyna başga biriniň ýoluna sarp etmeklik, ýa-dani birini ybadatda şärik etmeklik. Şuň özi şirk. Soň şu şärik edileniň kimdigi bilen işimiz ýok. Biri näme, owala Alla, galyberse, pygamber diýsin, Lenin diýsin, tapawudy ýok. Düşündiňmi? Owala Alla, galyberse, ýene pylany, goşdy däme eýýäm doga-dilegiň ybadatynda. Boldy. Kimi goşdy, işimiz ýok oňunda. Eýýäm şu goşmaklygynyň özi şirk. Düşündiňmi? Ine, galyberse Dawut diýsin, galyberse on iki ymam diýsin, galyberse Faraw diýsin, galyberse Lenin diýsin, Stalin diýsin, näme diýse diýibersin, eýýäm şärik goşdum ybadatda, boldy gutardy, şu şirke düşýär. Şonuň üçin näme diýdi şirkde imany bozýan zatlaryň birinjisinde, Eş-şirku fi ibadetillah diýdi, düşündiňmi? Allah Tagala ybadat etmeklikde ikilik etmeklik, düşündiňmi? Ybadatda ikilik etmeklik, oňam suratlaryny almak. Ýara ybadaty dolulygyna näme, haýsam bolsa bir görnüşini, Bir Alladan gaýryň ýoluna sarp etmeklik ýadanym, näme, şärik etmeklik. Gala Taala, delili näme? Soň näme, delilinem getirdi, bulam näme, yslam ulamalarynyň, hakyky ähli sünnet wal ulam, ahli sünne wal jemaat ulamalarynyň aýratynlygy. Ähli sünne wal jemaat ulamalar delilsiz gürläna. Düşündiňmi? Bir söz diýdi, yzyndan delilini getirýär, selef, selef salyh ulamalar, ähli sünne wal jemaat ulamalar, bir söz diýdim, delil getirýär. Delili näme? Ýaňky şirkiň, Alla Tagala ybadat edeňde şirk etmekligiň, ybadatda ikilik etmekligiň dinden çykarýanlygyna. Nisa süresiniň kyrk sekizinji aýatynda Alla Tagala näme diýýär? Innallaha la ýagfiru en ýuşrake bihi we ýagfiru ma dune zalike limen ýeşa. Şübhesiz Alla Tagala oňa ybadat etmek, oňa şirk etmekligi bagyşlamaýar diýýär. Ondan aşakda edilen zatlary islänine bagyşlaýar diýýär. Innallaha la ýagfiru en ýuşraka bihi. Näme, şübhesiz Allah Tagala Özüne, näme, şirk edilmekligi bagyşlamaýar, ondan aşakdaky edilen günäni islän adamsyna bagyşlaýar diýýär. Ýagny ýeke-täk bagyşlanmaýan günä näme eken? Şirk eken. Düşündiňmi? Şu şirk iskulçeniýany alanak. Uly şirk näme? Hiç kimden bagyşlanak. Bilip etsin, bilmän etsin. Düşündüňmi? Şu dünýede sen bilip et, bilmän et, sen müşrik. Seň yzyňdan doga-dileg etmeklik, seň yzyňdan näme haj edip, seň yzyňdan nezr-u-nyýaz bermeklik näme bolanok. Ve ýagfiru ma dune zalike limen ýeşa. Şirkden aşakda edilen günä-de näme? Magsyýa bolýar. Ony eýýäm Allatagalaň näme? Rahmetiniň aşagynda. Biri arak içip öldi, biri zyna edip öldi, ýöne musulman, şirk etmedi. Eýýäm ol. Allaň adylynyň ýa rahmediniň aşagyna. Rahmedine tutsa Allah Taala näme fazly keramy bilen öz rehim şefagaty bilen ony bagyşlaýar. Adylyna tutsada näme eden günäsine görä ýakýa soň salýa. Indi şirkden ýokarda günä edilse oda bagyşlananok. Düşündiňmi? Ýani käbir pikir etýä şirkden ýokarda günä ýokdur etýä ýalňyş düşünje. Şirkdenem ýokarda günä bar. Düşündiňmi? Ýöne umumy adam oglunyň näme, esasy käfir bolmaklygyna sebäp bolan we uludan, giňden ýaýran küfür şirk bolany üçin şirk mysaly berilýär. Düşündiňmi? Biri näme, Allany söýýär, butynam söýýär. Allany çagyryşýarlyk, butynam çagyrýar. A bir adam düýbünden Alla ynananok. Söýenok, ýigrenýär. Haýsynyň erbedi, haýsynyň günäsi erbet? Ýaňky Alla iman etmeýän, Allany söýmeýän, Alla sögýäniň günäsi Allany söýüp oňa ikilik etýäniňkiden erbet. Düşündiňmi? Ýöne Resul Alladan iň uly günä näme diýlip soralanda näme üçin şirk diýip berdi? Ýa sen adam oglunyň näme köpçülikleýin iň uly eden günäsi şirk. Düşündiňmi? Emma ýaňky günä näme ol birki sanaga adamda tapyldy. Düşündiňmi? Allatagala ýok diýmeklik günä ol birki adamda tapyldy. Şoň üçin Oňa oňa näme mysal berilmedi. Fyraun näme, faraon näme doly Allany inkär etdi. Alla ýok diýdi. Men Alla diýdi. Özüne halyklyk, Rablyk dawasyny etdi. Emma esasy adam oglunyň eden günälerinde iň uly günäsi näme boldy dinden çykmaklygyna? Şirk boldy. Düşündiňmi? Asly adam oglunyň dinden çykmaklygyna sebäp bolan zat Allany inkär etmeklikmi ýa Allatagala ybadatda ikilik etmeklik? Allatagala ikilik etmeklik. Şoň üçin soraldy, Ýa Resulallah, adam oglunyň näme, dinden çykmaklyga näme, eden günäleriniň iň ulusy näme? Şo manyda sorag berildi. Näme diýdi Resulallam? En tej'ale lillahi nidden we huwe halakak. Allah seni ýokdan bar edenden soň, seniň oňa ikilik etmekligiň diýdi. Düşündiňmi? Emma näme, ol, ýagny Alla sögmek, Allany inkär etmeklik, ol näme, soň-soň näme, çykan günäler. Taýyp, näme diýdi ýaňky Allatagala? Nisa süresiniň kyrk sekizinji aýatynda Allatagalaň ýeke-täk bagyşlamajak günäsi näme? Oňa ybadatda ikilik etmeklik diýdi. Ondan aşakdaky edilýän günäleri, ýagny seň dinden çykmaklygyňa sebäp bolmaýan günäler bar. Olary näme diýdi Allatagala? Islänini bagyşlaýar rahmetine tutup. Näme? Adylyna tutanynam näme? Günäsine görä ýakýar, soň Kimde kim Allatagala ybadatynda şirk etse, kimde kim şirk etse Allatyna, fakat harramallahu aleyhil jenne, şübhesiz Allatagala oňa jenneti haram etjekdir diýýär, ol jennetden mahrum boljakdyr diýýär, we me'wahun nar, we onuň näme barjak ýerem otdur diýýär, we ma lizzalimine min ansar, o zalymlara, ol kapyrlara näme ýardamçy tapylmaz diýýär, olary dowzahdan, Allaň azabyndan gutuldyrjak tapylmaz diýen. Düşündiňmi? Näme üçin Allatagala ýaňky aýatda Allatagala ikilik edenler näme, jennetden mahrumdyrlar diýenden soň, we olaryň barjak ýeri otdur diýdi. Köp adam pikir etýär, mesele diňe sen jennetden mahrum bolunýansyň öýtýär. Düşündiňmi? Saňa uçmak ýok, saňa hüýr gyz ýok, saňa akyp ýatan näme baldan, arakdan, süýtden çeşmeler ýok, sen diňe şu zatdan mahrumsyň öýdülýär. Düşündiňmi? Ýok. Oň galak däl. Bu zatlardan mahrum we ömürlik ebedi-de otda. Düşündiňmi? Şoň şu käbir adamlar, ä, şahsy öz gören adamlarymyz bar. Allah Tagala seni syrat köprüsinden geçme, geçirmez. Seni jennete salmarys diýseň, näme diýerler? Bärsinde oba tutup oturybereris diýýär. Düşündiňmi? Ýani jennetden mahrum edilen dowzaha salynmaýandyr öýtýär. Düşündiňmi? Bärsinde näme, oba tutup oturybereris diýýär. Ýok, oň galak däl. Şoň üçin Allah Tagala näme, şol adamlaň näme, Umydyn näme etýä? Puç etýä. Düşündiňmi? Sen diňe jennetden mahrum diýilse, bärde näme oba tutup oturlana öýtme diýä. Seňe oba tutdurmana wagt bermen diýä Allah Tagala. Saňa oba tutdurman diýä. Saňa seň oba tutjak ýeriň jähennem bolar diýä. Düşündiňmi? Seniň oba tutjak ýeriň, seň baky mekan tutjak ýeriň näme? Jähennem bolar diýä. Wa ma lizzalimina min ansar. Şu taýda zalymlar diýip näme? Kapyrlary göz öňüne tutýa. Düşündiňmi? Bizde Ähli sünne wal jematyň ygtykadynda küfrüňem ulusy bar kiçisi bar, fyskyňam ulusy bar kiçisi bar, zulumyňam ulusy bar kiçisi bar, ýagny ulusy bar kiçisi bar diýdigimiz ýagny dinden çykarýany bar çykarmaýany bar. Emma şu taýdaky zalymlaň näme ýardamçysam bolmaz diýdi, ýagny ol kapyrlaňam kyýamatda ýardamçysy bolmaz, ýagny olary Allaň azabyndan gutuldyryp galdyryp biljek adamlar bolmaz diýýär. Soňam indi mysal berdi, indem şirke mysal berdi. Nähilek Halatda adamlar şirke düşübilýär. Mysal, Ezzebhu li gaýrillâh diýen. Şunuň Gurbanlyklar kesmeklik ybadat. Dogry dälmi? Janyny kesip, etini sadaka bermeklik ybadat. Indi kimde kim diýe näme? Damak çalanda, Alladan gaýryň ýoluna, Alladan gaýryň şanyna, Alladan gaýra ýakynlaşmaklyk üçin ýa-da Alladan gaýrydan bir haýyr umyt edip ýa-da Alladan gaýrydan, hä, bir bela-beter, özünden götermekligi umyt edip damak çalsa, ine bul adamam näme müşrik bolýar. Dinden çykýar. Birini tagzymlap damak çaldy, Parawuň başynda damak çaldy, Aişanyň başynda damak çaldy. Düşündiňmi? Ogul ber, gyz ber diýip Mälik Babajanyň şanyna damak çaldy. Düşündiňmi? Şu zadyň özi şirk. Düşündiňmi? Biziň damak çalmaklyk näme ybadat. Şirke mysal ber, ýagny ummatda köpçülikleýin edilýän amallar, ýagny bundan başga-da şirkiň görnüşleri kän, ýöne ulamalar aýtýar, näme üçin Muhammet ibn Abdulwahap rahimahullah şu damak çalmaklygy mysal berip diýseň, şoň zamanasynda, şoň obasynda, töweregine gözüniň ýetýän jemgyýetiniň köpçülikleýin näme, etýän şirkleriniň biri ine şudy diýýär, Allahdan gaýryň ýoluna damak çalmak diýýär. Indi kimde-kim Allahdan gaýryň ýoluna damak çalsa, ýadanym, mysal üçin, kime Allahdan gaýryň ýoluna, Bir jynyň ýoluna, ýa bir näme ýatan tümmegiň, bir öwlüýäň, piriň gabrynyň şanyna ýoluna damak çalsa näme? Dinden çykýar. Düşündiňmi? Tä jynyň ýoluna kim damak çalýar? Düşündiňmi? Jynyň ýoluna näme? Kän adam tamak çalýar. Jadygöýüň ýanyna barýaň, bilgijiň, palçyň ýanyna barýaň, saňa näme diýýär? Ak towuk, ýa gara towuk, ýa bir näme, janly, ýa ak tokly, ýa gara tokly näme, ak işanda, ýa pylan ýerde, ýa pylan wagtda damak çalylyýar. Şonuň saňa buýurýan zady jynyň ýoluna. Düşündiňmi? Jadygoýyň, bilgiçiň, palçyň näme saňa çalmaklyga buýurýan damagy, şonuň ybadat etýän jynynyň şanyna. Düşündiňmi? Şo-şo jynynyň şanyna näme seniň üstüň bilen damak çaldyryp ýakynlaşmasa we senem damak çaldyryp o jynyna ýakynlaşdyrmasa, jyn seniň näme we onuň, palçyň, näme diýenini eden-a. Düşündiňmi? Käbiri pikir etýär, jynyň ýoly diýse, pikir etýär, aňyrda bir jyn bar, baryp şoň ýaňa damak çalýar. Ýok. Oňa alagam etýänma ýa ýaňky ýalak suratdanam etýänma? Äwlil gabri ýa-da näme bir ýatan tümmege gabra öwlüýä baryp näme damak çalýa, öllere ýakynlaşmaklyk üçin, olary tagzymlap, olaň şanyna, olaň ýoluna, düşündiňmi? Ine şu zatlar näme şirk bolýa, şirkiň mysallary bolýa. Indi ýaňky aýdan gürrüňlerimiz näme Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullanyň gürrüňi indi muny açyklap näme diýýä Şyh? Alwan, Ibtede'e eş-Şeýhu rahimehullahu teala hâzihin nevâkidel aşrate biş-şirki billâh. Ýagny, Şeýh Muhammed ibn Abdulwahhab rahimehullah şu dini bozýan zatlaryň näme başlanda birinjisini näme diýýär? Şu on sanak dini bozýan zatlaryň başyny başlanda şirk bilen başlat diýýär. Näme üçin? Sebäbi, Li'ennehu sebäbi a'zamu zenbin usiýallaha bihi. Diýseň näme? Allaň hakynda edilen günäleriň näme? Allah has bolan zadyna näme? Deň tutdugy bolýar diýýär. Düşündiňmi? Wa huwa teswiýetu gaýrillahi billahi fima huwa min hasaisillahi diýýär. Eýýäm sen näme şirk edeňde, Allahdan gaýryň ýoluna damak çalaňda, damak çalmaklygam ybadat diýdik. Eýýäm sen Allahdan gaýryň ýoluna näme, şu ybadat diýilýänini sarp etseň, eýýäm Allatagalaň hakynda has bolan zady Allahdan gaýryny Allah bilen bile deň tutdugyň bolýar. Düşündiňmi? Nädip bu şirk diýýä, uly günäleň näme, ulysy bolmasyn diýýä. Sebäp diýseň näme, ol eýýäm Allatagalasyna näme, ybadatda ikilik edip otyr. Ýagny Allatagala ybadatda ikilik etmeklik, wa kad jaala lillahi şeriken fi ibadatihi. Nädip onuň eden günäsi iň uly günä bolmasyn diýýä, sebäp diýseň ol Alla ybadatynda ikilik edip dur diýýä. We ýene onuň näme, uly günä bolmaklygyna bir sebäp, Ony Allatagala näme ýokdan bar etdi diýýär we näme ony gözel nygmatlar bilen nygmatlandyrdy diýýär. Indi Allatagala seni gözel nygmatlar bilen nygmatlandyryp otyr we sen näme äwjede minel adam, seni ýokdan bar edip dur diýýär. Ine şu zatlardan soňam sen ybadat meselesinde Allatagala ikilik etseň, eýýäm o seniň etýän günäň iň uly günäň biri bolýar diýýär. Indi şu taýda näme şirk diýlende ýene bilmeli zatlarymyz näme şirkiň hemmesi bir derejeli däl. Näme şirk näme üç derejeli bolýar şolary aýtýar. Birinji derejesine näme diýýär şirkun ekbar uly şirk diýilýär. Ikinjisine şirkun asgar diýilýär. Üçünji görnüşine näme şirkun hafi diýilýär. Ýani şirk ekbar bilen şirk asgaryň tapawudyny alýas ilki bilen. Şirk ekbar näme? Şirk ekbar diýmek uly şirk diýmek. Şirk asgar diýmek kiçi şirk diýmeklik. Indi uly şirk bilen kiçi şirkiň näme tapawudy bar? Ýazyň. Birinji tapawudy, uly şirk seni dinden çykarýar. Uly şirk seni dinden çykarýar. Kiçi şirk seni dinden çykaranak. Ikinji tapawudy. Uly şirk edeniň bar sogaby puç bolýar. Kiçi şirk edeniň Dine şirk goşan ýeri neme bolýa? Şirk goşan ybadaty puç bolýa. Kiçi şirk näme? Hawa, kiçi uly şirk, uly şirkiň näme ikinji tapawudy näme uly şirk bilen kiçi şirkiň ýani uly şirkiň näme ikinji tapawudy bar sogabyň puç bolýa emma kiçi şirk bar sogabyň puç bolanok belli bir sogabyň puç bolýa üçünji tapawudy uly şirk eden ömürlik dowzahy Toba etmese. Ýa ikinji tapawudyny ýazdyga, uly şirk näme? Bar sogabyň puja etýär, kiçi şirk, enäň günäkärçilik etýär sen, diňe günä ýazylýar saňa. Mysal üçin sebäp diýip alaja dakynsa kiçi şirk, düşündiňmi? Bu hem günäkär muny. Üçünji tapawudyny ýazdykmy uly şirk toba etmeseň ömürlik dowzahy sen. Düşündiňmi? Emma kiçi şirk toba etmän ölsede kiçi şirk eden adam näme ömürlik dowzahy däl. Eden günäsine görä näme ýanýa soň çykýa. Üçünji tapawudyny ýazdykmy? Hä? Dördünji tapawudy uly şirk etýän adamyň yzynda namaz okap bolanok. O damak çalsa iýip bolanok, gyz bolsa alyp oglan bolsa gyz berip bolanok. Onuň yzyndan näme sadaka aýdylan janly ol bul doga töwir edip bolanok. Musulmanyň gabrystanlygynda jaýlananok, jynaza okalanok oňa. Şunuň uly şirk etýän adama näme Essalamualeýkum diýmek bolanok. Emma kiçi şirk etýän adama näme gyzam berse bolýar, gyz alsa-da bolýar, damak çalsa näme iýip bolýar. Ymam bolsa yzynda durup bolýar. Düşündiňmi? Ýa boň etýän zady günä. Düşündiňmi? Ölse jynaza okalýar, ýuwlanýar, kepellenýär, musulmanyň gabrystanlygynda jaýlanylýar. Düşündiňmi? Ýöne uly şirk, kiçi şirkem näme, ýöne köp ediliberse olam uly şirke ýetýär. Ýazdyk däl uly şirk bilen kiçi şirkiň tapawudyny. Üçünji görnüşi näme? Şirkun hafi, gizlin şirk diýilýär. Bu diýjek bolýanym riýä. Riýä. Şirkun hafi. Üçünji görnüşi şirkin hafi. Gizlinçek. Ýagny olam ryýa, göz üçin, abraý üçin etmeklik. Bir ybadaty göz üçin, abraý üçin etmeklik. Umumy şirkiň näme görnüşleri barada ulamalyň kitaplaryny okasak, käbir ulamalar-a näme şirkiň diňe iki görnüşi bar diýdiler. Uly şirk diýdiler, kiçi şirk diýdiler. Ýa-ki ryýanam kiçi şirke goşdular. Düşündiňmi? A käbir ulamalaram açyklady. Käbir ulamalaram üç etdi. Uly diýdi, kiçi diýdi we gizlin şirk diýdi. Düşündiňmi? Gizlin şirke-de näme? Riýa diýdiler. Riýa girýär. Düşündiňmi? Riýa girýär. Şonuň üçin käbir ulamalar näme kitaplarynda şirk iki bölek diýilse geň galmaly däl. Düşündiňmi? Ýa iki bölek diýenlerem näme? Şu üçünjinem ikinjä saldylar. Iki bölek diýdi käbir ulamalar. Uly şirk dinden çykarýan şirk, kiçi şirk dinden çykarmaýan şirk. Riýa-da kiçi şirkden diýdiler. A käbir ulamalaram giňişleýin aýtdy, ýok şirk üç diýdiler, uly şirk, kiçi şirk we gizlin şirk. Gizlin şirk näme diýdiler? Riýa diýdiler. Düşündiňmi? Riýa-da iki bölek bolýar. Düşündiňmi? Riýa-da iki bölek bolýar. Dinden çykarýan bölegi bar, dinden çykarmaýan bölegi bar. Dinden çykarmaýan bölegem iki bölek bolýar. Düşüneňmi? Bilýäňmi? Dinden çykarmaýan bolýar. Hawa. Näme riýada iki görnüş bolýar. Dinden çykarýany bar, dinden çykarmaýany bar. Dinden çykarýan näme? Biri imana girende iliň gözi üçin girýär. Düşündiňmi? Imana girende iliň gözi üçin girýär. Pylanam musulman boldy diýdirmeklik üçin girýär. Düşündiňmi? Has beterem Amerikaň, Ýewropaň käbir futbolistleri bagşylary. Düşündiňmi? Ýöne gyzyklanmaklyk üçin. Orsda dili interes diýen bolýara. Ýöne bir gyzyklanma şu islamystan şuňada bir girip görýän nägerek zatga. Şu wagtky durmuşyndan ýada ýadanym üýtgeşik zat göresi gelýär. Şundanmy? Maýk Taýson gürletýärler bir gezek. Näme üçin musulman bolduň diýýä welin. Aý men näme pulumam kände diýýä, gyzlamam kände, olam bulam kände ýöne şu durmuşdan zyýadadym diýýädä. Biraz üýtgeşiklik isledim diýýä. Islama girdim diýýä. Çingistandan kelimesini çöwürdi. Köpküşem aldanyp ýördi düşündiňmi. Amerikaň Ýewropaň hem köp aýdymçylary, boksýorlary, futbolistleri düşündiňmi. Şol Riada näme diýdi iki görnüşli diýdi. Dinden çykarýany bar, dinden çykarmaýany bar. Dinden çykarýany nähilek? Ýani asyl imana girende näme riýa üçin girýär. At abraý üçin, şöhrat üçin girýär. Ýada janyny malyny goramak üçin girýär. Düşündiňmi. Kim diýilýär bulara? Munafyk diýilýär. Düşündiňizmi? Janyny, malyny goramak üçin at, abraý, kürsü, şan üçin, şöhrat üçin girýär. Asyl imana girmekligine iterýän zat näme? Dünýewi bähbit. Başga hiç zady ýok. Düşündiňmi? Ýa malyny goramak, ýa janyny goramak, ýa-da at, abraý. Buňa munafyk diýilýär. Taýyp, dinden çykarmaýan görnüşem näme? Iki görnüş diýdik onuň. Bul sogabyň gidirmeklikde ikä bölünýär. Riýäň bir görnüşi, seň doly näme sogabyň gidirýär, riýäň bir görnüşi näme, giren ýerinden aňyrsynyň sogabyny getirýär. Düşündiňmi? Ýaňky uly görnüşine ýene bir mysal alalyň, dinden çykarýan görnüşi bar diýdik-ä riýäň. Ýani bir adam hakyky yslama Allah üçin giribilýär, ýöne girenden soň Etýän ybadatlarynyň köpüsine sebäp riýa üçin bolýar. Bulam dinden çykýar. Ýa namazynyň köp bölegini iliň gözi üçin okaýar. Düşündiňmi? Agyz beklände iliň gözi üçin okaýar. Haj edende iliň gözi üçin etýär. Düşündiňmi? Bulam musulman däl. Bulam näme bolýar? Munafyk bolýar. Emma başda girende yslama Allah üçin girýädigine soň ejizleýär, gowşaýar däl näme? Soňky etýän ybadatynyň köp bölegini, köp bölegini göz üçin etýär, il üçin etýär. Bul adamam dinden çykýar. Ne dinden çykmaýan gornuşy näme etýär? Seni dinden çykaranak-da ýöne sogabyňdan näme etýär? Mahrum etýär. Seni günäkär etýär. Sogabyňy köýdürýär. Nähilek köýdürýär sogabynam? Seretýäň. Bizde käbir ybadatlar bar, öňi bilen ahyry baglanyşykly. Düşündiňmi? Käbir ybadatlar bar, öňi bilen ahyry baglanyşykly däl. Düşündiňmi? Indi, bir ybadatyň öňi bilen ahyry baglanyşykgyl bolsa, riýa diýilýän zat, şuň iň soňunda girse-de, barynyň sogabyny puç etýär. Düşündiňmi? Emma, käbir ybadat bar, öňi bilen ahyry baglanyşykgyl däl. Indi, riýa, şuň ahyryna girdim, diňe ahyrynyň sogabyny giderýär, öňüniň sogabyny giderenak. Mysal, inşallah, şonda gowy düşünýäris. Namaz, öňi bilen soňy baglanyşykgyl. Bir adam Allahu ekber diýip namaza girenden, Tä Esselämaleýkum we rahmetullah diýip namazdan çykýança hemmesi baglanyşykgyn birini baglanyşyk kylýan. Indi bir adam Allaň yrzalygy üçin lillä, halisan lillä, Allahu ekber diýip namaza girdi. Egnine salam berjek bolup durka riýa girdi. Düşündiňmi? Egnine salam berjek bolup durka Namazda oturyşyny owadanlady. Düşündiňmi? Be namazda gowy oturýar, owadan oturýar. Salamyny owadanlady. Iň soňunda riýa girdi. Düşündiňmi? Buň şu namazynyň sogaby puç. Düşündiňmi? Toba etse? Hä? Toba etse? Ýa toba etmese-de diňe şu namazynyň soňy puç. Düşündiňmi? Bu diňe bir namazyna. Düşündiňmi? Özem girende Allah üçin girdi diýer. Emma namaza girende riýa üçin girse, girende il üçin girse, Bu eýýäm ýüz prosent günä mümkin düşündüňiz. Emma bu gireni Allah üçin girdi dänim, ýöne şu salam berjek bolup durka riýa girdi. Düşündüňmi? Indi şuň, diňe şu salam berjek bolup durka giren ýerinden sogaby gitýär diýäsizmi ýa başyndan ahyryna çenli gitýär diýäsizmi? Başyndan ahyryna çenli gitýär diýäs. Näme üçin? Şu seň namaz näme Allahu ekberden salame çenli bor bitewi zat. Düşündüňmi? Düşündiňmi? Şuň ortasynda girsin, ahyrynda girsin, göýä başynda giren ýaly. Şu namazyň sogaby mahrum şul adamdan. Şul adam özem günäkär, toba etmeli. Emma, bir ybadat bar, öňi bilen soňy baglanyşykly däl. Bu näme, riýa, giren ýerinden aňyrsy göýä. Mysal üçin, öňi bilen soňy baglanyşykly nähili? Meň jübimde ýüz müň ganadym bar. Düşündiňmi? Ýüz müň mandym bar. Şu ýüz müň manady näme, sadaka bermeklik niýet etdim. Düşündiňmi? Bir manatdan ýüz adama berjek diýdim. Ine, muňa bir manatdan berdim, oňa bir manatdan, saňa şeýdip berdim, berdim durdum, sanadym. Elli müň mandyny paýladym. Hemmesinem Alla üçin berdim. Onnoň aňyrdan ýene biri näme, sadaka berip dur, bu öýem ondan paýlap dur welin, utandym men-de. Beh, bu näme, bir manatdan paýlaýar diýäýmesinler-laý diýip näme, galanlaryny menem iliň özi üçin on bäşden berdim. Riýa nirde girdi şu taýda? Ýarysynda girtdem şu giren ýerinden aňryň sogaby puç öňündäkiňki puç däl. Düşündiňmi? Diýseň bul bir birine baglanyşykdyla ýüz mandy bölüp bolýa. Düşündiňmi? Ýüz mandy ýüz bölek, müň bölek edip bolýa. Düşündiňmi? Haýsy köpüginde riýa giren bolsa diňe şoňky köýýä. Emma öňi soňunyňky köýenok. Emma namazy Allahu Ekberden salamyna çenli bölüp bolanok, düşündiňmi? Allahu Ekber diýip gireňdençä çykynçaň hemmesi bit-bitewi ybadat, düşündiňmi? Hajam şoňňalak. Haja diýip niýet edeňden soň tä haçdan çykynçaň bölüp bolanok. Haç diýip niýete gireniňden tä çykynçaň seň şuň hemmesi bir ybadaty emele getirýän zatlar, düşündiňmi? Şoň üçin sen towafda riýa girsin, düşündiňmi? Ýa Arafa baraňda girsin, ýa Muzdelifä baraňda riýa girsin, Hajyň bary batyl toba etmeseň. Düşündiňmi? Emma käbir ybadatlar öňi, soňy näme, bölüp bolýar. Olam ýaňkyýalak sadaka. Mysal üçin, bir goýnuň damagyny çaldym, otuz kile çykdy. Şuny sadaka etjek bäş kileden diýdim. Bäş kileden paýlap otyrdym welin, soň il gün gördi meň sadaka etýänimi. Aý, bu gysyk bäş kileden berýär diýmesinler-le diýip, ondan berip başladym, iliň gözi üçin. Düşündiňmi? Gysyk diýdirmejek bolup, iliň gözi üçin ondan girip paýlap başladym. Şu ondan paýlap başladymmy, Özem toba edip pälimden gaýtmadymmy näme? Ondan aňyrda paýlap bassanym puç, ondan öňki Alla üçin berenleň puç däl. Düşündiňiz dämi? Şonuň üçin seretýäs, bir adamyň näme ybadatyna riýa girse, nähilek halatda doly şo ybadatynyň sogaby gitýär, nähili halatda giren ýerinden aňyrsy gitýär. Seretýäs, ybadatyň öňi bilen soňy baglanyşyk gyl bolsa, nirsinde giräýsin, doly toba etmese şo namazynyň näme sogy, şo ybadatynyň sogaby köýýär. Emma öňi bilen soňy baglanyşykly däl bolsa, toba etmese, giren ýerinden aňyrsy näme, gitýär. Indi, riýada-da näme, istirsal diýip bir zat bar, düşündiňmi? Istirsal. Istirsal diýmekligem näme? Saňa şu riýaň gelip gitmekligi zyýan berenak, sen şoň garşysyna gitseň. Düşündiňmi? Haçan zyýan berer? Istirsal etseň, ýagny şoň yzyna düşüp gitseň. Şoň bet bellemeli, düşündiňmi? Mysal üçin, men namaz okap otyrkam, näme, Biri üçin kyragadyma godanlajak boldum. Düşündiňmi? Ylham okadym, yzyn süri okadym. Okap otyryn, adamlar geldi welin, owadanlajak boldum şonda. Riýa geldim, gelmedi. Indi şuňa näme, owadanlajak boldum welin, göni näme etdim men? Estagfyrallah diýdim içimden. Toba ed-ow sen. Düşündiňmi? Näme şu il üçin owadanlajak bolýaň? Sen Alla üçin okaýaň. Toba et, owadanlama, şul okaşyňy oka. Owadan naýsaňam Allah üçin oka diýip men öz garşyma çykdym, nebsime garşy çykdym. Şirýaň gelip gitmeklik zyýan berenak. Düşündiňmi? Haçan zyýan berer? Istigrsär etsem. Düşündiňmi? Şoň yzyna düşüp gitsem. Öz nebsime garşy çykmasam. Düşündiňmi? Hä, il geldi, bir owadan naý, owadanyna, göwnüň näme owadanyna diýdi il üçin. Senem şo göwnüň islänini, şeýtanyň islänini etdiň-de, inim, soňky gün owadanyna oduň, riýä girdi. Şo gelen pikiriň yzyna gitdiň. Eýerip gitdiň. Eýermek, riýa eýerdeň, eýýäm gitýär. Emma diňe riýaň özi geldi, senem ony iterdiň, garşysyna çykdyň. O zyýan berenak, düşündiňmi? Şoň üçin ulamalar näme diýýär? Haçan bir adama riýa gelende, şoň riýa sogabyny giderýär. Istirse, etse, yzyna düşüp gitse, nebsine garşy näme?